Okay. Ito na. Ayan. Okay, so dito nga sa Genesis 4, yung ating pag-uusapan ay itong uh, panibagong topic, mag-ingat kay Cain. Okay? Pero bago yan, merong isang kwento tungkol sa tinatawag na The Last Supper. Yung The Last Supper, na painting na yan, noong 14th century sa pamagitan ng isang tinatawag na polymath na si Leonardo da Vinci. Pag sinabing polymath, parang jack of all trade. Uh, halos parang lahat ng bagay ay pwedeng magawa. Uh, and by the way, dito sa ating bansa, yung tinagurian nating polymath, bagamat siguro hindi may kukumpara sa degree o level ng nakamit o nagawa ni Leonardo da Vinci, pero yung ating pambansang bayani na sikat uh, Jose Rizal ay may tuturing din nating polymath or jack of all trades. Hindi lamang siya writer kundi doctor, farmer or marami pang iba. Pero yun nga, may kwento dito sa behind the Last Supper na ito, isang tale actually. Pag sinabing tale, it's not totally uh, hango sa tunay na buhay, kundi pag, ang, ang tale is, ay isang approach sa kwento na ina, ina-exaggerate yung mga bagay-bagay, gaya minsan ang ginagawa ko, para palabasin yung isang punto. Pero may isang kwento na na gumalagala noong 14th century kung paano daw nabuo ni Leonardo da Vinci itong uh, The Last Supper na painting niya. Noong panahon kasing yon, yung mga tauhan dyan sa The Last Supper na yan ay naghahanap siya ng mga models kung sino yung mga paggagamitan niya ng mga karakter ng mga apostol at lalo tigit ni Kristo, ganyan. And so, napaka-perfectionist na painter nitong si Leonardo da Vinci. And so, talagang matinding paghahanap. Naghahanap siya ng mga personalidad na talagang babagay doon sa karakter ng isang apostol na gusto niyang isulat. And bawat action nila dyan actually, bawat action literally ay may kahulugan kung magbabasa kayo ng background ng The Last Supper. Pero may uh, isang kwento na kapansin-pansin na pinalaganap doon noong panahong yon just to make a point. Kasi nung time na naghahanap si Leonardo da Vinci ng magiging model para kay Kristo, nahirapan siyang maghanap eh. Nagpagala-gala siya, it Italiano tong si ano no, si Leonardo. Nagpagala-gala siya sa kanilang lugar, sa kanilang bansa para hanapin yung tao niya, pero nahirapan siya. But one time, just to make the story short, ganun, at sa isang simbahan na, na kanyang nadaluhan, meron siyang nakitang isa doon na member ng choir na lalaki nakita niya na yung member na choir na yun ay maamoy yung mukha, napakahinahon, kung magsalita para talagang, oh, grabe, para may halo, ganun, banal talaga, ganun. And so, uh, nakita niya, uy, bagay na bagay itong taong to, ang ah, malaanghel yung mukha, santong-santo talaga. And so, kinuha niya nga yung, yung taong yon na sa pagkakatanda ko, ang pangalan ay Pietri, something Pietri Bonaelli, nakanaan, basta, something Pietri. Hindi ko alam kung paano big kasi yung kanyang pangalan, pero Pietri, ganun, yung pangalan ng lalaki. And so, kinuha niya, at yun, na naisulat niya, ah, naisulat, na paint niya yung model ni Christ. Yan. Now, ayon sa kwento, hindi niya agad natapos itong painting na to kasi nung matapos niyang isulat si Kristo, nag naghanap siya na magiging modelo para kay Judas. Kasi naghanap siya, kumbaga kung si Kristo mahinahon, maamo, mabait yung muka, naghanap siya ng isang modelo para kay Judas. And so hirap na hirap siya actually sa paghahanap since perfectionist siya. Sino bang pusakal na taong dapat ko talagang pwedeng gamitin bilang modelo para maiguhit o maidrawing itong uh, hudas na ito, ganoon. And so, ayun, just to make the story short again, uh, since siya'y palaisip na taot matalino, na napansin niya na yung pinakamagandang lugar para makahanap ng modelo para sa kanyang drawing ay sa bilangguan. And so, naghanap siya sa bilangguan. At sa kanyang paghahanap sa bilangguan, meron siyang isang nakita doon na lalaki na talagang barbaro talaga yung pagmuka. Talagang pagtingin mo pa lang, eh, talagang masasabi mo ng pusakal talagang tao na kumbaga eh, hindi, eh, parang biro nga dun sa akin sa Baguio, may isang tao dun eh, sabi sa akin ng tinatawag kong Popsi, Franz, yung taong yun, ni singkong duling, hindi ka bibigyan eh, sa pagmumukha pa lang, parang ganun. So yung nakita niyang magiging model para kay Judas is parang ganun yung araw. Pagtingin mo pa lang, manginginig ka na eh. Ma- mas tan ka na. Dahil talagang may, may pusakal na aura merong kumbaga nakalimutan kayong ano kay Kenshin eh, something eh. Merong ano, merong ayun, murderous intent. Ganon. Aura pa lang merong murderous intent. And so, just to make the story short again, uh, nagpatulong siya sa mga gwardya at sa kanya mga bodyguards kumbaga para kuhain yung mga taong yon at paupuin sa isang tabi at i-drawing niya. And so, na-drawing niya nga yung taong yon. And then, nagulat na lang siya nung humingi ng request itong lalaking ito, yung, yung kanyang model para kay Judas na makita yung kanyang drawing, yung pagmumukha niya sa drawing ni Leonardo da Vinci. And so nung makita niya, nung ipinakita ni Leonardo da Vinci yung drawing sa kanya, etong lalaking ito napaluha at pagkatapos lumuha, pumatak yung luha, biglang nagbuntong hininga at sa kanyang pagbuntong hininga ay humagulgol ng grabe sobrang grabeng hagulgol na nag-onse-onse talaga sa kanyang pag-iyak. Nag ano nagulat itong polymath na ito no si Leonardo. Sabi, ano na, ano nangyari? Ano nangyari? Di, di mo nagustuhan? May something bang mali sa drawing ko? Grabe kaya, perfectionist kaya ako. Ba, ano, anong, anong ano meron? Anong, anong mali? So, takang taka itong si Leonardo. Sabi, for the first time ng buhay ko, may isang taong hindi na-satisfy sa drawing ko. No way, no way, no way. Parang ganun yung ano ni Leonardo. Pero, nung, nung kumbaga mahigop na uli ng lalaki yung kanyang hininga, at muling maibalik yung kanyang diwa at composure, yun Huminga ng malalim na laki at sinabi kay Leonardo, kaya ako umiyak at hindi napigilan ng sarili. Kasi sa totoo lang, yung si Kristo na dirinawing mo dyan, ako rin yan. At sa pagkarinig nun, napamang, napanganga ng lubusan si Leonardo da Vinci. <gasps> Yun ang tanong ni Leonardo sabi niya, alam mo kasi, 10 years ago, kasi lumipas yung 10 years. Eh. Nung matapos mong i-drawing yung pagmumukha ko, member ako ng choir noon kung matandaan mo, sa isang simbahan na napuntahan mo, bigla akong nag-backslide. At sa aking pag-backslide, nalulung ako sa droga at sa napakaraming mga bagay-bagay na kumbagay eh, nakapandidiri sa mata ng Diyos at sa lipunan. At nakita ko na lang yung sarili ko isang araw nakahiga sa bilangguan. Sabi, ako yan. Yung Kristo na dinowing mong yan, ako yan. And so lumaganap yung kwento ng 4th century na yung model sa Judas at saka sa Kristo sa Last Supper na ito na painting ni Leonardo ay iisang model. Si Kristo at si Judas may isang pinagtabasang mukha. Dati banal, ngayon ay pusakan. Isang modelo. Maraming komento akong pwedeng masabi sa bagay na yan. Pero hayaanin ninyong gamitin ko ang isa pang uh, ah, na totaling kwento. Kundi may isang banda noong 1992 na ang, na ang bansag sa banda ay piano na kung sa Quezon, province pa, ang ibig daw sabihin ng Yano ay simple lang. Yun, simple. Parang, so parang ako lang din. Yano, simple. Yan, simple. Yang nakikita niyong picture yan ay si Dong Abay. Dong Abay. At sa, etong si Dong Abay na ito ay isang, ayun nga, singer, vocalista ng isang banda Yan. Yano Bagamat ngayon yata nagsosol na siya. Pero ang gusto ko sa taong ito kapag nagsulat ng mga song, yung kanyang song ay uh, laging may patama sa socio-political na kalagayan ng ating bayan. At isa sa kanyang social or yeah, social observation sa kanyang kantang inawit na madalas pumailan lang sa ere ng ating mga radyo at kapag napapakinggan ko is uh, ah, noong panahon pang yun ay laging nagpapaalala sa akin at laging humahamon sa akin ay yung kantang ito. I think napakinggan nyo na to. Ganito yung kanyang sinabi sa kanyang kinathang awit. Pakinggan ninyo. O kaya nababasa nyo naman. Pero hayaan ninyong pakinggan nyo ako sa uh, habang binabanggit ko yung kanyang kinompose na awit. Kaharap ko sa jeep ang isang alip nagro-rosaryo matanyay nakapikit pumara sa may kumbento sa babaan lang po sabi ng tsuter kasi may nanguhuli pero anong sagot ng babae? babae nagro-rosaryo ayon kay Yano o ayon kay Dong Abay mura pa rin ng mura ang ali alam niyo yung mura? Nagmumura. So karat niya daw to sa jeep. Nagro-rosaryo yung babae. Pumara doon sa kumbento. It could be na yung babaeng yun, madre. Kumbento eh. Pero sabi nga, para. Pero sabi ng chopper, sa babaan lang po. Kasi may nanguhuli. Eh hindi na pagbigyan, hindi pa rin pumara, hindi pa rin huminto yung jeep. Yung ginawa ng madre, o nung sino mang rinahiyosong babaeng yun, nagmura. Gansang, gandang insight ni Dong. Yan, ganito pa, ganito pa yung sabi sa isang stanza na ginawa niya. Nangangaral sa kalye ang isang lalaki. <laughs> Ang bihira. Uh, meron akong kilala na, uh, ano, sa street preaching. Hindi ako kumbensado na sa panahon ito is maganda approach yan. Do, pwede naman. Pero ito yung sabi niya. Nangangaral sa kalye ang isang lalaki Uh, and by the way, sa panahon ito, kapag may nakikita kayo na ang aral dyan, karamihan siguro na gumagawa niyan, lalo't sa bus, mga 4 to watch o kaya 4 square. Pero nangangaral sa kalye ang isang lalaki, hininga ng pera ng batang pulubin. Wow, mangangaral, okay? Pero hininga ng pera ng batang pulubin. Pasensya na po para daw sa templo, para daw sa church. Yun ang sagot ng lalaki na nangangaral sagot ng ano, pagkain lang po, sabi ng paslit. O, para pagkain lang po, talaga bang di pa pwede? Pagkain lang po, pwede nyo ba akong pagbigyan? Pero ang sagot ng nangangaral na lalaki, o yung kanyang reaksyon, lumipat ng pwesto ang lalaki. Yung preacher na ito na hinihingan ng paslit o ng bata ng pera para lang sa pagkain, hindi niya binigyan. Kasi sabi niya para sa church. At sa halip na bigyan, umawa, lumipat ng pwesto yung nangangaral na lalaki. Kaya sa conclusion nitong sa kanyang kinompose na awit, ganito yung kanyang tingin sa mga santong yan o mga banal na yan. Eto, banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Hihihihi. Pag pinakinggan nyo yung song na yan, yun, punong-puno ng tawa at pangiinsulto or yeah, pambabatikos, pangahamak yung awit na ito sa mga nagsasabing sila yung mga relihiyoso ngunit mga impacto pala. Dati hindi pinapanindigan yung kanilang pananampalataya o yung kanilang kabanalan. In other words, mga hipok mga hipokrito. Ang song na yan, napakaganda. Napaalala sa atin. Napakagandang paalala. Kaya kapag napapakinggan nyo yan, makinig kayo sa awit. Sa totoo lang. Maging hamon sa inyo. O sa atin. Kasi napakarami mga tao na dumadalo sa simbahan ngayon, <laughs> mga banal na aso, santong kabayo. Okay? nakakatawa at masakit na katotohanan. At dito sa Genesis chapter 4, merong banal na aso at santong kabayo. Kumbaga sa words pa ni Dong. Bakit? Kasi akala mo banal, akala mo si Jesus, pero isa palang Judas. Isa palang aso. Hindi santo, hindi banal. Okay dito sa Genesis chapter 4 verse 1, yung phrase na gotten naman from the Lord ay very interesting nakataga. Bakit? Kasi sa writer's perspective, etong paungusap na ito ay may, may, sama, may sumasagi sa mind ko ngayon ano, na parang nung panahon pa lang ni Moses, meron na sila mga estilo ng pagsusulat. And by the way, si Moses, para lang sa pagpapaalala sa inyo, ay aral sa bansang Egypto. Okay? Nung panahon yon ay napaka-advanced sa learning na pero sa writer's perspective, yung yung ganitong ginawa ni Moises, introduction sa ganitong scenario ay pagpapakita ng isang karakter sa umpisa na mag-iisip ka kung siya ba'y bida o kontrabida. Ganun yan eh. And then, marami ako example na pwede magawa, pero may isang recent example na katatapos ko pa labang napalabas sa Netflix na, eto, Castle Rock Castle Rock. Now, ayokong spoiler alert ito, no? Ayokong spoil yung movie kasi baka gusto ninyong panoorin. Pero dyan sa kwento ng Castle Rock, sa first episode pa lang, merong isang pinakitang karakter na kung saan pag-iisipin ka, bakit siya nandun? Anong nangyari? Anong problema? Merong palaisipan. So sa first episode, pwede mo makita, ah, wow, tatawagin yung sarili mo. Siya yata yung bida, siya yata yung main character. Pero sa bandang huli, ayokong mag-spoil ano, pero sabihin ko lang, yung inakala mong bida sa first episode, sa last episode, kontrabida pala. At yan yung ginagawa ni Moises sa kanyang approach dito sa Genesis chapter 4 nung sinabi niya, And Adam knew his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Nagkaroon ako, tumanggap ako ng isang lalaki na mula sa Panginoon, wika ni Eva. Yun yan. Now, yung pangalang Cain, base sa pag-aaral ni Adam, hindi, not Adam Clark, ni Albert Barnes, is nangangahulugan ng sibat, pagtanggap, at pagtatatag. Okay? By root word ng pangalan, ito'y nangangahulugan ng mga ganitong mga uh, kaulugan, sipat, ganyan. Now, ang punto ng mga ganitong kahulugan ng pangalan ni Cain is yung uh, sa pananaw ni Eva nung kanyang isinilang si Cain. Kasi ang sabi niya nga, I have gotten a man from the Lord. Nakatanggap ako ng lalaki mula sa Panginoon. At yung ganitong pananaw ni Eva, no, marami mga komento dito, no, pero yung ganitong pananaw ni Eva ay uh, pamilyar na, i, na ine-interpret na bumabalik doon sa Genesis chapter 3 verse 15 na kung saan doon kasi makikita natin na merong ipinangako yung Diyos yung tawag sa theology proto-evangelium na magkakaroon ng binhi yung babae na dudurog sa ulo ng satanas okay? pero yung satanas din magkakaroon ng binhi pero yun nga, again sa binhi ng satanas, merong binhi na magmumula sa babae na dudurog sa satanas na yon. At yun yung punto ng kahulugan ng pangalan ni Cain na si Eva daw ay tumanggap ng lalaki sa Panginoon. Take note, hindi niya sinabi baby, kundi lalaki. That's why yung mga komentarista dito, yung pagdating sa, sa salitang man, is uh, naniniwala na It could be si Eva naniniwala na nung isinilang niya si Cain, inisip niya na si Cain yung siyang kumbaga promise hero na magliligtas sa kanila mula sa kanilang pagkabagsak sa kasalanan at laban na rin sa Diablo. So inisip ni Eva na itong si Cain yung siyang sibat na tutusok o dudurog sa ulo ng Diablo na itong si Cain ay biyaya o kaloob. That's why pagtanggap na galing sa Diyos kay Yahweh ang siyang ipinangakong binhi na magliligtas sa kanila at magtatatag sa kanila sa kanilang buhay. Yan ang ibig sabihin ng Cain. Napakagandang kahulugan na sabihin. Yan ang ibig sabihin ng, sabihin ng kain. So, ganyan yung pananaw na Eva nung tinanggap niya etong si Cain. Gayon pa man, sa ating pagpapatuloy sa chapter, no? Kapag bilang reader kasi, kapag first time mo pa lang nabasa itong Genesis chapter, kasi tayo, alam na natin yung kwento eh, kakahilinig natin ng mga preaching o kaya parang paulit-ulit na pagbabasa ng Bible, uh, kaya alam na natin yung kwento. Pero, just imagine, nung panahon ka pa lang ni Moises, tapos sinulat ito ni Moises, tapos first time mo pa lang na mabasa itong chapter na ito. Parang sa isang movie, first time mo palang napanood yun. So kapag magbabasa ka, at yun agad yung introduction sa verse 1, mag-iisip ka, uy, tumanggap si Eva ng bida ng tagapagligtas ng isang biyaya na mula sa Diyos. Pero sa pagpapatuloy mo sa kwento, sa progreso ng kwento sa chapter, bigla kang magugulat. <laughs> Haha! Akala ko Jesus na. Judas pala. Akala ko santo na. S santong kabayo pala. 'Di ba? 'Yun yung isang approach na ginawa dito ni Moises at gusto niyang ipakita sa atin. Ah, ang dami kong pwede masabing bagay dito in connection sa pagbagsak ng tao sa kasalanan dito sa Genesis chapter 3. Merong tema kasi dito na nakakonek eh na kung papaano sabihan ko lang yung isa para lang mabanggit ko na kung papaanong yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan spiritual death dito sa chapter 3 pumasok pagdating sa chapter 4 ipinakita yung tinatawag na social death na yung tao ay hindi lamang namatay sa harapan ng Diyos, kundi yung tao ay naghatid rin ng kamatayan sa kapwa-tao, social death. So yung pinakaugat ng social death ay spiritual death. Kapag ang tao ay patay sa harapan ng Diyos, ang tao ay magiging mamamatay tao. Yan yung isa sa tema bagamat ibang paksa na pwedeng uh, pagkonsentra uh, pwede nating pagkonsentrahan pero ang gusto kong ipunto dito is yung ganito nga na may kinalaman kay Cain. Ina, iinisip ni Eva na siya yung sibat, na siya yung kaloob ng Diyos na magtatapos